ikiganiro gihakajya n'akanya barundi bari hanze kugira nabo bagire icyo baterera mu kubaka kino gihugu cacu mutiro no musi tuyaga kuvyerekeye iki no musi tuzakurabira hamwe cyane cyane ibijanye n'ubuzima uh, buzimvye buri mu gihugu abarundi barimo murazi ko hari ikena ry'ibitoro n'ibindi byankenerwa mu muryango canke mu miryango bica bijyana n'iryo kenwa ariko hagati aho mwarumvise uko umushikiranganji agejwe eh, ubutunzi yashikirije yuko muri rusangi baravye ibiharuro bitangwa nishiramwe mpuzamakungu FMI ubutunzi bw'igihugu bwifashe neza hano muri studio tuzakuba turi kumwe na Gabriel Rufyiri kugira turabire hamwe uko ibijyanye n'ubutunzi bw'igihugu bumeze mbe ni igiki cyokorwa kugira koko abarundi baruranigwe. nuko rero ariko imbere yuko tuja mu idonido reka tubanze dutege abiri eh, tubanze dutege abiri bamwe mu banyagihugu twaganiriye tubasanga ahatandukanye eh, bavuge uko kumbura ubuzima bwabo bumeze muri iki gihe ibintu byose byarahindutse tugiye kurangura dukoresha igiciro kiri hejuru kubera ko ibura ry'igitoro abafise amamodoka yabo ni ukuvuga ngo igiciro cy'imodoka bagi mitipiye paride nimba hari ahantu twariha tukariha ibihumbi mirongo ibiri turarushe turarambiwe ko ntako twavuga kuko sinzi ingene no bivuga nuko ukuri kw'imana dusabye abategetsi bacu mudufashe mudufashe twebwe abanyagihugu turagowe turapfuye ugiye guhagarara kuri bisi umara amasaha nk'atatu kugira ngo uronke iyo bisi usabye na lifuti barakubwira ngo igitoro cabuze mugabo umunyu usabye lifuti aba ariko aragenda kandi igitoro kiri mu modoka yiwe mugabo akakwima kubera iki abona ingorane zihari yanka yuko ahagaze abantu bose baca baza kurundana ku modoka yiwe turabasabye mwebwe muduserukiye mwebwe muri imbere yacu abategetsi bacu nimudufashe iki kibazo c'igitoro gihere tube mu kwiyunguruza ibintu bigoye cyane kugira ngo ndonke bisi bara nk'amasaha abiri ku murongo ndetse hakaba n'iminigano bisaba yuko bagwiza ibitaro ku masitasiyo kugira turonke ukuntu twidepurasa leta nk'uko isanzwe ari umubyeyi ishyiremwo ingufu nk'uko isanzwe ibikora kuko ubu unye nta kintu na gihimye kiriho kiraranguka mu bene igihugu na cyane cyane kuri twebwe bato bato dusaba leta yuko ico kibazo cova mu nzira tugatora igitoro aho tugiye tunwa neza atangorane twiye ikintu twosaba vrema nk'uko yari yavuze yuko bishobora kuduha igitoro cyoshobora kuboneka mu kwezi kumwe twosaba uko yabivuze kweri barabe ukuntu byogenda ayahandi abenegihugu twipakiza na bisi turarusha ubu nta kazi kariho urumva urashobora kumanuka uje kurondera igitoro ukagitondera iminsi itatu urumva ugaca ukora iminsi ibiri ugaca wongera ukagaruka kugitondera iminsi itatu urumva nta nyungu turiko turabona aya ni akamara amazi ntabwo byari bwigere biba nk'uko kuva tubaho reba haragaragara abantu baratinye no kuduga ntabakiduga kubera itike rica riduga kubera igitoro ntitukironka n'ikibaho nta n'abamanuka arabe twabutse ni ukuvuga kubera dukora inyuma y'igisagara isasi ikacibura ni ukuvuga harahera n'ukwezi uticaye kuri moto inzara umuryango ucubura n'ikintu ufungura ni ukuvuga aho ntitwobura iki agashavu naho tugenda usanga turose n'akaesase na gakeya nk'ubu nka jewe nk'aha naho ntwara abantu usanga ngiye guharura amaesase nakoresheje usanga ari kwa guhomba usanga n'inzara nturonka na ikwiye abo rero ni bamwe mu banyagihugu twagiye tuganira mu mihingo itandukanye mwumvise uko bashikiriza babaye ko ariko rero hagati aho umushikiranganji mu byagejwe harimo ibijyanye n'ikigega cya leta yashikirije yuko muri rusange ngo barabye ibiharuro uko wenyine yabishikirije barabye ibiharuro by'ishyirahamwe makungu fmi ubutunzi bw’u Burundi. bwifashe neza reka tumutega abiri kumbure duce tugaruka hano twakire n'umutumire kuko yashyitse hano muri sitidiyo ni yuko mu majambo makenye ubutunzi bw'uburundi bwifashe neza kandi ko muca muvuga ngo abantu barakene abandi bagaca bavuga gutya na gutya ngo ubutunzi ntibwifashe neza mbega ubutunzi bwifata neza ryari hari ibihugu byari mu gifaransa nuvuga ubutunzi bwabo bwiyongereye ubusa ku ijana kirundi hari haho bwiyongereye munsi y'ijana munsi y'ubusa ariko ngaha mu burundi ubutunzi bw'iwacu buri hejuru ya gatatu ku ijana ibi ndiko ndavuga si iby'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta gusa buvuga urashobora no gusoma mu itangazo ryashyikirijwe na fmi muri iyi minsi iheze bivuga ingene ubutunzi uburundi bwifashe rero eh, dutandukane ku mbure ingene umuntu ubutunzi bw'ibigo bwifashe n'ingene ubutunzi bw'igihugu buba bwifashe biratandukanye rero novuga nti ntawuta icyizere kuko n'uyu mwaka naho turi turahura n'ibindi bibazo turabona neza yuko umutunzi uzobandanya eh, rero ibibazo nyamukuru nuvuga ntitwahuye nabyo eh, ikindi kibazo turiko turahura nacyo tutovuga yuko kidafite ingaruka mbi ni iki kibazo cyo muri ukraine aho ibishyamirano muri ukraine n'uburusiya eh, ukraine n'uburusiya ituma tubona neza yuko hariho ibibazo ni ibibazo biri ku isi twebwe umwana ashaka ngaha mu burundi ni nacyo gituma nka twebwe iyo turiko turaraba nyine ubutunzi bwifashe ntituraba uburundi bwonyene duca kuraba isi yose kuko burya ikintu kibaye muri tanzaniya cyangwa ikibaye ngaha muri kongo kiragushikira impera n'imperuka uwo rero n'umushyirangajwi mu byo harimo ikigega ca leta mwumvise ibyo yashikirije eh, ku bijyanye n'ubutunzi hano mu gihugu hano rero muri studio nk'uko nabibabwiye ndi kumwe na gabriel rufitiri arongoye eh, ishyirahamwe orikome gishinze kugwanya abanyonora amatungo y'igihugu reka ndakuramutse nongera ndaguha gira amahoro y'imana n'abantu kandi aramukije n'abari baradukurikira mhm. gabriel rufiriye murahejeje kumva abanyagihugu mwumvise kandi n'umushikiranganje mwebwe musanzwe muhagarariye ishyirahamwe eh, rihamagarira nako rigwanya abanyonora itunga itunga nigihugu iry'igihugu mwumvise abanyagihugu n'umunsi uko bameze mwumvise bivanye n'ikena ry'ibitoro uko bimeze ariko kandi murumva n'ubutunzi uko bwifashe mbe ku bwanyu umwihwezo wanyu nka orikome n'uyuwe mu hamwe orikome murabizi neza ko tumaze imyaka myinshi cyane dukurikira eh, ibibazo bijyanye n'iterambere eh, ry'igihugu eh, muri rusange mugabo cyane cyane tugakurikira rwose ingene ubutunzi buduga kandi n'ingene bukoreshwa ubwa mbere ku byo bavuze bo n'ubuzima bwabo bwa minsi yose nibaza yuko Eh, ubuzima babayemwo nta wundi muntu n'umwe ashobora kuza kubuhinyuza eh, ngo avuge ngo bimeze neza kandi bitameze neza eh, ibyo biraboneka kuko hariho mu bintu by'urudandazwa bikunda kuvugwa icyo bita mu gifaransa raruwa doro fredora domande ibyo rero nibaza yuko ari ibintu byumvikana ibyo abanyaguriro bavuga cyane cyane murumva ko bavuze ikibazo cy'igitoro murabizi ko igitoro eh, mu burundi burundi butacimbura Burundi buta eh, budafise amayira ashaka ku mabahari tuvuge ngo kironka vyoroshe eh, rero igihugu ibihugu byose bibayeho gutyo birafise ingene bica byitunganya kugira ngo ntibigire ibibazo bica bitegekanya ukungene haramutse hateye ingorane Eh, bica byisunganya bica byifata benshi bacu bashira ikintu bitegeka cy'intega bizoza ivyo navyo mu Burundi nta kibaho eh, kandi nikosa rikomeye cyane eh, abatwara bakoze nibaza yuko bagiye kubikosora vuba n'ahandi batabikosoye kizoba ikibazo kandi kiguma kitera ingorane nta gihugu gitimbura ibitoro nta gihugu kita Eh, kitashika ku mabahari kishobora kubaho nk'igihugu mengo cimbura ibitoro n'ibihugu vyimbura ibitoro kenshi vyamana ibiga vy'intega bizoza hariho n'ibihugu usanga bifise ibigega vy'intega bizoza by’imyaka mirongo tube turetse eh, twebwe tuvuga icy'ukwezi ku mezi abiri amezi atatu hari ibyo usanga bigira ibigega by'imyaka twebwe rero sinumva ingene dutegekanya ibijyanye n'ubutunzi n'imibano mbere eh, n'ibindi byose ibyo biragoye gutahura eh, ikigira kabiri ariko eh, hagati aho imbere yuko mujya ku kigira kabiri umushikiranganji yagize ati ko mu burundi abarundi ho bagitonda ngo biracagendeka nariko ndababwira eh, cyane cyane ngarutse kwizi mvo nyamukuru zituma ibintu biri uko biri ngaha muri kino gihugu eh, nariko ndavuga rero ntibavuze abanyagihugu cyane cyane ku bijyanye n'igitoro igitoro nicyo kiboneka neza yuko kiriko kiratuma eh, ibintu byinshi byononekara mugabo igitoro nacyo murabizi yuko kugira ngo kibone nk'uko nabivuze tutacimbura eh, gikenera amafaranga mva mahanga. Mm-hmm. ayo nayo rero twebwe ingene tubibona n'ingene tubisigura tubona ko ari iyo mvo nyamukuru ituma eh, ituma eh, ibyo bitoro bibura kira noneho kandi si ibitoro byonyine bibura bibuze murabizi neza yuko eh, mu bindi bintu byinshi bibuze ibintu byose bikenera kimwe twita mu gifaransa rematiere premiere importe ni ukuvuga ibintu bihingurwa ngaha mu gihugu mugabo bikenera ibintu biva hanze kugira ngo ibyo bintu guhingurwa ibyo bintu birakiri mwaha mwa kino gihugu ndabaha akararo gasanzwe murabona ko atasima ya buseko iboneka mm-hmm. murabona yuko aho usanga nabike biba bihari usanga bidandazwa n'abatakwiye kubidandaza cyane cyane abantu bamwe bari muri leta cyangwa bayegereye mm-hmm. ibyo rero eh, ni bimwe mu bituma ubutunzi bw'igihugu n'abanyagihugu bidoga bimera uko bimeze eh, nayo by'umushyirangajwi yavuze eh, jiwe nibaza yuko hari ibintu byinshi yirengagije nyamba atabyibagiye hari aho mpora nibaza mbere ko mu mbabare nabivuge gutyo oyi arenga ibihumbi ndwi Eh, n'amajana atanu mhm. mil miri miri eh, pirido miri miliyari eh, pirido seti miri miliyari mhm. mu mbabarire mhm. pirido seti miliyari ni ukuvuga imiliyaridi zirenga ibihumbi indwi cyamafaranga y'amarundi muri icyo gihe igihugu aho ni kuva mu mwaka ni kuri kimwe bitwita seserupe na seserupe de bakerekana ukungene eh, nihingereranyo eh, niberekana urumva mu by'ubutunzi birafite ingene bikorwa abantu bakagira ibyo no kwita amasimilation mhm. bakavuga bati twe turabona ko ubutunzi buzoshobora kumera gutya mugabo aho baca berekana bagatanga imvo izimvo ziriya igituma ubutunzi bushobora kumera gutyo bagiye rero gusuzuma hari aho basanga byakunze n'igihe basanga bitakunze rero umushyikiranganji umengo yobafatira ku ibyo baba biteze ko bazoronka mhm. ubu rero eh, twebwe eh, ingene bimeze uno munsi ubwa mbere mumenya ko Burundi ari cyo gihugu ca mbere gikenye ku isi mhm. ivyo mwo bimenya iyo ni rapport ya Banque Mondiale ni eh, hari ivyo bita uh, eh, PIB PIB ni eh, produit intérieur brut ni ni biharuro bifatigwa ko uh, ku umunyagihugu ashobora kuronka ku ku mwaka mhm. cyane ku ku mwaka cyane cyane mm. nk'uburundi ubu uya banki eh, y'isi yose na efemi eh, ibiharuro iraporo ya nyuma umurundi ageze munsi y'amadolari amajana na mirongo itanu munsi y'amadolari amajana na mirongo itanu kuvuga yuko ari munsi y'idolari rimwe eh, ku munsi ibyo rero nta kindi gihugu na kimwe ku isi iyumvire kuba tugeze munsi ya somaliya uh, eh, istebu cyegeranye kwegeranya ibiharuro by'igihugu mm. gerura gutanga icegeranyo aho cyerekanye yuko ibice birenga mirongo itanu ku ijana by'abarundi badashobora gufungura uko bikenewe bigoye ko bafungura imiryango irenga imice mirongo ine eh, nayo iri mu byo bibazo nyine rero eh, nibaza yuko ibiharuro bihari byerekana eh, neza yuko uburundi mu by'ukuri bufise inzira ndende yo gutera kugira ngo bushobore kuduga mu by'ubutunzi mm. icyo rero ni ikibazo nibaza yuko kiboneka twese atari uwo kuriwara abarundi babyiyumvamo n'ibiharuro birabyerekana igihe igihugu aricyo cya mbere mu bihugu biri ku isi gikenye eh, ahubwo iyo bapfuma bavuga ati ibyo biharuro batanze sibyo eh, birashoboka umuntu akaba yibeshyuza ati si byo byatanzwe n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu efemica ntiba nk'isi yose uya nibi barashaka kubibeshuza mu vya politique mhm. muga mu biharuro ntibishoboka mm. kuko uburundi ntaco bapfa mhm. uburundi uburundi ntaco bupfa na FM na banki mondiale kugira ngo baze kuvuga ibiharo bitari byo mm. uburundi nakantu gato cyane ku ikarata y'uburundi ku ikarata y'isi ku buryo FM banki mondiale itofata umwanya ngo baze kugira ibiharuro byo kurenganya uburundi kera noneho niwe babafasha nivyo kugira ngo ubutunzi nibuduge hari biva ku hari ibyo twita rekoze e, e, exogene hmm. e, ni ukuvuga imvo zitapfa ku barundi bonyine ibyo zirahari n'ibyo ni ukuvuga nka nk'iyi kovide yabaye yaratumye ibintu byinshi bihagarara hmm. hariho n'iyi ngwano burusiya bwateye butera muri Ukraine ibyo na byone birahari Eh, ariko gatonya rufiri ugarutse kuri ibyo kumbure hariho aho wari wadushikirije ati ikigega c'intega bizoza none burya igihugu ntikiba gikwiye kugira ico kigega kugira kiramenya ko iki ryateye kikamenya ko ikiribaho mhm. kikiziganiriza ibintu kizorya mu gihe mu kizofungura mu gihe mhm. kidashobora kuza guhiga ngo bikunde none twebwe by'ukuri twosumbwa vurema n'ukuri n'ikimonyo ibyo bintu birashoboka si byo mvuze mugabo tugomba by'ukuri gukubitiza agatima mpembero tukikubita agashi kuko ntibishoboka nyamba ikimonyo by'ukuri gishobora kugira ibyo kikiziganiriza kikamenya yuko eh, ikiri turika kiba kitaziganije kitashobora kuronka Eh, ibyo kiziga icyo kizofungura twebwe rero tugomba kurushiriza kuko twebwe turafite icyo ni ukwita reka ntihagira ababeshera mhm. si bakiriye basanze barakiriye cyarigenze kuba hari cyari kihari hanyuma muri za ntwaro bita ngo ni zimfata kibanza harimo umuperezida umwe ntarinze kuvuga ngaha ayi yakiriye gitanga uno munsi uburundi ntibugire ikigega icyo gusa abatwara ubuye bakoze ko amakosa aho kuyumvira ko ibyo bintu bigarura nabo ntibigeze babigaro bace biri kuko nyene mhm. ariko uh, hagati aho Gabriel wanatubwiye eh, ibijanye na eh, ry'amadolari ituma ubuzima buzimba hama mwanashikirije muti hariho abusanga usanga bariko barabiza canke bakora ibitoko reka haba abari mu butegetsi canke ababwegereye mwebwe ko mukurikirana cyane cyane ibijanye n'abanyonora itunga rya leta mbega igiturire coco mubona cyo bakiri ko kirasivya kumure kugira n'ibyo bike bihari bishikira abanyagihugu gatonya kugira mu minota ine cyo imirongo oya niko bimeze ivyo muravyumva nta muntu numwe atazi ubwa mbere ingaruka mbi z'igiturire nk'umuntu atazopfa asubiye kuvayo kuvaho ni mm. bimwe byigera kuba ehm, muri eh, cya gisagara bavuga muri bibiriya cha sodoma na gomora hamwe imana yavuga iti iyo abantu bari korompi baca bamera nk'umuri cya gisagara cya sodoma na gomora aho usanga umuntu abagenda mugaba yarapfuye ahagaze mm-hmm. eh, niko biba bimeze ibyo ndabibabajije kubera ko muri abarundi turavugana abarundi turagenderera eh, turayaga abenshi uzawumva avuga ati ubukene buri ku muntu ni nk'uko tuguma tubona hari imiduga tutabona ku mirongo tukabona n'iyindi yama ku mirongo iyi mirongo y'ama esanse muga hari iyindi tutabona muga iguma isirikira tuti none umurundi uno munsi ugiye uraraba hariho umurundi akubwira ati je karabaye simbona ndakubwira hari umugani bigeze guca mu gihe cy'amagume iyo mhm. mu mwaka ya baba babagizi bane baduhekura mu mwaka mu icyenda na gatatu eh, amagume ateye eh, murazi y'uko yamaze igihe kirekire kugaragara mu mwaka w'ibihumbi bibiri eh, na kane hafi na gatanu Eh, niho haciye haza umugani utahoraho mhm. kubera bamwe iyo eh, ibibazo bibaye baca bavuga ko bahishije abandi nabo bakagira bakicurikira hari umugani wabaye bavuga ngo w'ibyago bitaguhitanye biraguhitanitse uwo mugani rero uraza ubu rero ntumbereye kubi bihari uno munsi no munsi murabona ikibazo tufise cyane n'icyo kintu cy'amadovize mugabo no munsi amadovize yose ukeneye mu isoko yo mu kinywabi urayaronka ibitoro byose ukeneye hanze ya sitasiyo urabironka ibyo rero bica biza kandi ikintu mubanze mugende mubaze neza mu bitoro biza mu gihugu eh, ibice birenga mirongo indwi ku ijana amakuru dufise ibi byose bihabwa ibyo twakwita rezinsitisiyo do suverinete inzego z'igihugu ni ukuvuga igipolisi igisoda n'izindi nzego zikomakomeye mhm. mugabo hejuru y'ibyo hariho n'abandi babironka nk'aba bafite ama antene ya antene murazi ko akoresha ibitoro nayo ni ukuvuga izi za Leo eh, za limitere eh, sinzi ko namwebwe mwebwe za onatere sinzi ko namwebwe mwebwe eh, ama antene yanyu ibitoro aho mufise ama antene sinzi nyine mubigenza ngira ngo mwarabyumvise no mu minsi yahera yuko byacitse biramara umwanya kubera kubura amatara ya regidezo agacabura kandi n'ibitoro n'ibyo rero eh, murazi eh, hari ikindi nari nibagiye ntimubagire yuko regidezo ikoresha eh, amagurupe amasantarare terimike asaba ibitoro na yone kandi n'ibindi n'ibindi ibyo bitoro rero kandi birumvikana inzego z'igihugu urumva ibyo bitaronse ubuzima buca bahagarara aba rero bandi bo mugabo rero ikibazo aho uca numva ko ibindi bisigaye ari bice mirongo itatu mirongo itatu cyangwa mirongo ibiri mugabo ikibazo aho kiri ibitoro byinshi twe dufise amakenga yuko ibitoro byaba bigenda aha hantu byinshi aribyo byoca bija mu kinywabi nibyo twibaza kuko mirongo ibiri ku ijana abantu ariko baratwara n'ukuri twebwe dutanga impanuro tuvuga tuti ntibumvirize abahinga hanyuma ibyo abahinga babahaye babikorere ko kuko ku isi yose ahantu habaye ibibazo mwarabibonye habaye kovide mwarabibonye hariko haraba ibibazo hariya hari abantu bita resiratege experts, amajana 933 76 ubusa 183 amajana 933 mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 nibutsa ko ari karadiridimba na kana kaji wabo ikiganiro giha kajyo nakanya barundi bari hanze y'igihugu bonyene kugira nabo bagira ico baterera mu kubaka kino gihugu cacu mu kanya tuca tubandanya na kino kiganiro hama mwumvise yuko imirongo yuguruye ku bwanyu umutumire ni Gabriel Rufyiri arongoye Olicom turi kumwe hano turabira hamwe kumbure turaza kubigaruka ko mu mpera icokogwa kugira ubukene buri mu banyagihugu ibi bya nkenerwa bibura biboneke Leti yoreka twese muri nangana akamo kabene gihugu kakamba ubusa si tutabona oya tubihanze amaso abana bari mu gufa n'inzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagihugu ndibibi by'amatora gusa ah, mama bafise akazi reka nibutse abariko wa telefona muri ino muba muriko murononera imirongo abandi ni ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze ngira mwumvise ko umushikiranganje yashikije yuko naho hiyo ngo kuronka umukate bitoroshe rero dushaka ibyumviro bivuye hanze rero mwe muri ko mutelefona muri ino muca mugora imirongo y'abari bayikeneye gose gusumbya mwebwe kuko ni ikiganiro cyabagenewe Marie Gorette Ndayarize umutumire ngo arakuramukije rufiye gira amahoro y'imana n'abantu bo wawe mhm. ninda twakuye hama muduge ku ijambo kuko turiko twiruka n'umwanya ni duga ku ijambo rero numvise ko ari Placide muri Hollande duga ku ijambo oya oya nitwa mujyana ingofero urakoze cyane placide ngirashatse kubaza cyane cyane placide hmm. alo eh? reka rero kumbure uri kuradukurikira turabe inyishu Ah, mm. ashobora gusuka ku mbere yiwe mm, mugabo rero uragerageza ntushiremwo amazina y'abantu tutari kumwe hano cyangwa batagize icyo bashikiriza muri kino kiganiro tari uko rero twaragikwibara ndakubwiye ugerageze ntushiremwo amazina y'abantu batari muri kino kiganiro cyangwa batagize icyo bashikiriza muri kino kiganiro ariko intumbero yawe nayumvise usigaje umunota umwe nabo nyine abo bagize igitoro bagize ikosa kubona wowe isosiyete imwe arizanira igitoro igihugu cy'u Burundi za inter peteroli zagiye za finapepe zagiye wewe igihugu cofurunitswa n'umuntu umwe mm. nahari umugenzi ambabarire kuri ino radiyo nimba ariko aranyuze yagene kwemera iyo kontra arondera iki amafaranga icyo gihugu coco naco nyine icyo gihugu cyarondera iki kugira ngo irondere urumva bibiri hmm. ndakubajije cyarondera iki cyugara izo zindi sosiyete zazana igitoro mu burundi kugira ngo umuntu umwe hmm. oke ikibazo cy'amadovize rufiri yavuze nacyo ndashyigaruka uce ku masonga usigaje amasegonda mirongo itatu oya ntacyo ndindira gato niba ntiramune wavuga menshi Ah. nsizi yuko hariho icyo kumbure mwoshikiriza ubwa mbere eh, nibaza yuko eh, yanagarutse no guca ibigega ibitoro bishikiramo eh, ibigega mu bisanzwe igihugu cyari gifise ibigega bibiri cyari gifise ikigega cyo ngaho ibujumba n'ikigega cy'igitega ikigega cy'ibujumbura nicyo ibitoro byose biza abapirive bazana nibaza yuko uko bigenda kose uko biba kose leta niyo iguma igarukwako mm. ego murayo ma sosiyete canke abo bozana ibitoro uno ya yadutelefone ati eh, hoba iyugururwa kumbure ry'abantu benshi bazana ibitoro erega ibintu ibintu byo kugira umuntu umwe azana eh, ikidandazwa ni ibintu bibi cyane hmm. rabasusumo bitwita eh, bemporta biba importe ari nk'ibifungurwa biva hanze usanga hariho oh, nk'amapolitike amwe y'igihugu avuga ntibize mbe uno munsi byose icyo gihe icyo gihe leta iba yabonye yuko ibiri mu gihugu bishobora gukwira abanyagihugu mm. kandi bagashobora n'umusesekara bagashora hanze twebwe rero ibyo ntibihari urumva rero ntibushobora kugira ikintu n'igishushanyo cyacu ibintu abarundi batagira none nk'ubutura isima ya y'abuseko ntayihari isukari ntayihari mm, ibinyobwa bya burarude ntabihari ibitoro ntabihari mugabo nababwiye imvo yabyo y'ibyo byose ni ikibazo kijyanye imbere y'ibindi byose n'amafaranga y'agaciro amahera y'agaciro nayo ingene aboneka birazwi mm. si ibintu umuntu arinda kuronderesha birazwi ingene bigomba kugenda mm. rero mu ijambo rimwe leta igomba gufata ingamba ingingo zikwiye igiriwe inama n'abahinga kugira ngo e, ishobore mm. reka vurema ntibibaho umusuma ufata ingingo nababwiye umuntu ari korompi mm. ingenameze ibi ndiko ndababwira ni ibintu byizwe ku isi yose byarizwe n'abahinga ibi bintu mu imyaka irenga mirongo ibiri na mm. ni ibintu twakurikiranye twabonye igihugu imaze gushyira imbere igihugu imaze kubamwo ikintu bita intwaro mbi ni Republika yavuye ku Bwongereza e, yavuye k'igihugu cigenga uyu muntu yaraje mu mwaka wa bibiri n'icyenda leta iramu ifatikanije n'abayifasha iramutgira kugira ngo uwo muhinga kugira ngo afashobore gushiraho eh, agire ico bita reforme eh, ayikuzana impinduka mu byo gutoza amakuru n'amatagisi ico gihe batoza ama miliyaridi amajanane y'ama y'ama y'amarundi ariko uyu muntu baramugwanije yitwa Kirane Hormes baramugwanya abantu bero baduwaniye bose baramugwanya kugeza ku mu nyumerega yaragerageje arabikora ariko yavuye ava mu rundi yiruka yagiye ahunga yagiye ahunga mugabo ugendera ibintu yakoze uno munsi obere yavuye ku mamiliyaridi amajana ane igeze ku mamiliyaridi arenga igihumbi mm. murumva rero yuko impinduka zamazigora abantu abantu bakunda guhinduka nicyo gituma tuguma dusaba twari ko tuvuga ibintu by'ubukene nicyo gituma tuguma dusaba umukuru w'igihugu iyi migambi yatanguje ya bije porogaramu mm. eh, ni ukuvuga eh, amafaranga afatiye ku migambi kuko mbere bagira amafaranga bakaca biyumvira ibintu gutyo baza gukora mm. mugabo ubu hazotangura imigambi byigwe neza bifatiye ku kwita mu gifaransa rezendikateri mm-hmm. kugira ngo ibyo bintu bishinze ko bazoronka umwaka uhetse berekane ko byabonetse ibyo rero benshi nk'ubu barabigwanya hariho n'abatabyemera n'umukuru w'igihugu wenyine barabyivugira yuko hari abantu babigwanya mugabo kubera iki babigwanya ni kubera biba bije gukura amata mu kanwa akagwe k'abantu mm. akagwe k'abantu kagomba mu by'ukuri gutunga konyene mu gihe igihugu cyose kiriho kirakena mbe habutse iki kugira Gabriel habe nkihiganwa y'ibintu bimwe bimwe bya kenerwa mu barundi bize biva hanze kumbure ayo madorare uh, mwaragiye murashikiza mu biganiro bitandukanye uko aboneka batarishe amakori mugabo abandi bantu bakaca baza kuzirondera bakaca bazanira amafaranga y'agaciro urumva ni politiki igihugu kigira e, ibyo niko bimeze mhm, aho turi ko cyane cyane ku vuba bwangu kuko mwumvise abanyagihugu ko bavuga dusigaje iminota ishika ku ndwi mwumvise abanyagihugu ko bavuga n'igiki uno munsi novuga cyihutirwa mubona cokora kugira ubukene buri mu banyagihugu sivuge ngo buhere basi bugabanuke ikizira n'ikitazira iyo igihugu kitameze none hari ibihugu byinshi birimo demokarasi urabizi mhm. eh, ibihugu by'iburayi bimaze imyaka amajana n'amajana biri muri demokarasi biri mu ntwara rusange mu ntwara rusange ifatiye ku mwidegembyo w'abantu mugabo mwidegembye abantu bafise hari ibintu kizira hari ibintu kizira eh, iyo rero mm. eh, barakubaza muri muri etazini leta z'ubumwe za amerika nta mukozi wa leta afite uburenganzira bwo kuronka amadolari arenga mirongo ibiri atagukurikiwe n'urwandiko ruvuga ibihumbi mirongo ibiri amadolari eh, mirongo ibiri mirongo ibiri aherekejwe n'urwandiko ruvuga amafaranga yavuye kirazira hmm. twebwe umuntu aratunga amamiliyoni n'amamiliyaridi adashobora kwerekana ko afite na konti kuri fisikare hmm. ibyo bintu biba bishoboka bibaho hmm. icyo ni cya mbere cyo kurondera abo mwe mwita abasuma banyonora amatungo y'igihugu kigira kabiri ni ukugira amareforme ni ukugira icyo ni ukwita impinduka mu buzi bwa leta ku buryo abantu bose bakora bwa mbere bahabwa akazi bikurikije ibyo bize n'ubuhinga bafise hanyuma bahabwa hanyuma bahabwa ibyo bakora babagirira amasuzumwa kimwe bita suve bakoresha bimwe twita amayindikateri dore zihita ariko hagati aho byaravuzwe yuko ngo leta itagitanga ubuzi oya dufate oya leta nitanga ubuzi muri rusange mugabo abantu baguma bakenerwa kuko hariho n'abakukuruka ntubyibagire mm. eh, ibyo rero nibaza yuko bashatse kuvuga gutyo abantu babayeho mu mitwe bafize ko leta ariyo itanga akazi oya siyo siyo misiyo yayo niyo kuvuga ngo leta iradandaza leta ntijeje kudandaza leta ijeje gushyiraho ibintu byose byankenerwa kugira ngo abagomba kudandaza badandaze neza eh, yego nibyo leta izokorera abakozi mugabo ego Gabriel rufyiri ngira mwumvise eh, yashikirije bibiri ni ukurondera aho banyonora itunga rya leta harondegwe hakogwe kandi nicyo yise impinduka eh, mu bikorwa cyane cyane bya leta akazi kabonetse karonke hari byinshi twari kuvuga ni uko umwanya gusa ari muto ah. ariko twaba tubivuga kenshi kandi azi n'ukuntu n'abandi babivuga leta nikorekeza abahinga abahinga bazi imbere y'ibindi bintu byose nk'uko twari ko turabivuga